Ստեփանակերտի Աջափնյակ թաղամասն ու հարակից գյուղերը թանձր ծխով են պատված։ Մայրաքաղաքի աղբանոցն է այրվում։ Երեկոյան 8:40 դուրս եկանք թաղամաս, տեսանք, որ ամբողջ թաղամասը ծխի մեջ կորած է։ Հասկացանք, որ հերթական անգամ աղբն է վառվում։ Այս էլ քանի երրորդ անգամն է, որ աղբը վառվում է ու այդ ամբողջ հոտը շնչում են մեր երեխաները, անտիսանիտարիա է թաղամասում։ Այսինքն եկալ եշել հռը դիտտեսանք որ կարմիրենը կրակեն ոցնա հիշնալ կարմիր պիսերացա Ես էլ հանեն դղանը մտածալ առանձին դիտահաք, բայց ծոխը բիլիստի եկար, չէ՞, ոտնա եկա, բայց ծոխը եկար։ Աջապնյակի թաղապետ Բալայանի խոսքով աղբի այրվելը թաղամասի ծխի մեջ կորելը նորություն չէ բնակիչների համար, բայց ամեն անգամ ստեղծվող անհարմարությունը գնալով անտանելի է դառնում։ Թաղամասում դե մեզ համար նորություն չի աղբավայրի հետ կապված սրտեհները։ Ծուխը իր հոտով եւ այլն եւ այլն շատ վատ է անդրադառնում բնակչության առողջության վրա, անհարմարավետություն է ստեղծում։ Միայն աղբը չէ, մեր թաղամասը անհանգստացած է առավոտ ժամը 6-ից սկսած մեքենաների տարհանմամբ, աղբը հանումը թաղամասով է իրականացնում, անամատ չկա նորմալ ճանապարհ փոշի է բարձրանման ընդհատ, տանիքներին է նստում փոշին եւ այսպես լուրջ անհարմարավետություն է ստեղծում։ Աղբանոցում բռնկված հրդեհը դասվում է բնածին պատահարների շարքին, ասում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Հարություն Մկրտչյանը։ Ստեփանակերտ քաղաքի Աչափնյակ թաղամասի Արաքիս տարածքում բռնկված հրդեհը մեկուսացվել առավոտյան ժամը 08:00-ին։ Այս պահին մեկ մարտական հաշվար գտնվում է տեղում, եւ վերահսկում է իրավիճակը, որ เป զի կրակը չտարածվի հարևան 4 խոտածածկ տարածքներում եւ այգիներում։ Հրդեհի թանձր ծուխը քամու հետ դեռ շրջում է հանրապետությունում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։